บุ๊กทูสี่สิบเก้าเนื้ออินฟีร์ตกีฬาสปอร์ตคุณออกกำลังกายไหมดุนอีอุฟนังค่ะ ดิฉันต้องออกกำลังกาย Ja, อ k moet beweeg. ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับค k g a a อ na 'n sportklub. เราเล่นฟุตบอล Ons speel s o กอ e r บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ Ons swim af en toe. หรือเราขี่จักรยาน of u n s e r e f i e l s มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา Daar is 'n s o c c e r s t a d i o n in ons stad. แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย Daar is 'n swembad met 'n sauna. และมีสนามกอล์ฟ In a golfbaan. ทีวีมีอะไรดู Wat is op die televisie กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ Daar is 'n s o k k e r w e d s t r i j d aan die gang ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ Die Duitse span speel teen die Engelse span ใครกำลังนำ วิเวนดิฉันไม่ทราบค่ะแอคเกตเคียนอินเดียตอนนี้เสมอกันอยู่อบติอ้วมเล็กเอสเลกไลกบผู้ตัดสินมาจากเบลเยียมดิสไกส์รัคเตอร์เอสฟันเบลเกียตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ Nou is daar 'n strafskop. เข้าประตูแล้ว หนึ่งต่อศูนย์ go in no